بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đerlešanuhu i donosimo salavat salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala Ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarak ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Mislim kao što vam je poznato da par termina dok je šejh Safet na hađu e, ja bi trebao da provedem ovdje sa vama, odnosno vi ste iskušani da slušate mene pa se nadam da ćemo se ako bude da svi okoristiti bar od nečega E, kako je meni rečeno, znači da bi trebao ovdje da budem tri predavanja s vama, pa sam ja mislio da to ne bi bili, odnosno da ne budu opšti drsovi, opšta predavanja, da pokušamo da uzmemo jednu cijelinu i da je, da tako kažem, pređemo koliko možemo. Pa sam se ja zato odlučio da uzmemo jedno poglavlje iz Sahih ul Bukhari, tačnije poglavlje o ilmu. Poglavlje o ilmu iz Sahihul Buhari Buhari, iz Buharije i da što više hadisa pređem. Inače, ja lično preferiram e, kada držim predavanje, odnosno tamo gdje držim predavanja, da uzmemo knjigu po kojoj idemo, odnosno da se držimo, da se držimo knjige. I da svi budemo na jedan način učenici, učenici te, učenici te knjige. A pa s obzirom da je e, Sahih Buhari, kao što vam je poznato, jedna od najvećih, najizušenijih knjiga u islamu, naravno posle Kur'ana, jer sadrži hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji su, tako da kažemo, odnosno vrhunac vjerodostojnosti, odlučio sam se za ovu knjigu. Odlučio sam se za ovo poglavlje s obzirom da je ovo poglavlje koje govori o vrijednosti jedne velike stvari, da možda kažemo najizušenije stvari u islamu, a to je znanje, bez kojeg nema uspjeha ni na dunjaluku, ni na ahiratu. A gdje ima Buhari, rahmatullahi alaihi, kroz poglavlja i kroz hadise, prije svega ajete koje je spomenuo, spomenuo nam više stvari koji su vezane za znanje. Prije svega, zbog čega čovjek treba da uči, koji su adabi onoga koji uči, koji su adabi onoga koji podučava, kako čovjek treba da sabura na traženju znanja, kako da razumije znanje i tako dalje. I zato veliki broj uleme da im se Allah tabarak wa ta'ala smiluje, su ovo poglavlje obrađivali. Pa zato kažem, molim Allah tabarak wa ta'ala da prvo okoristi mene, a i onda vas, i da, to jeste da se svi zajedno okoristimo od ovoga što ćemo ovdje e, čuti, odnosno što ćemo pročitati. Ovo poglavlje, odnosno kitabul ilmi, poglavlje o znanju, dolazi među prvim poglavljima u sahihul buhari Imam Ima Bukhari, rahmetullahi alaihi, kao je spomenuo nakon poglavlja o vahju, poglavlja o objavi i nakon poglavlja o imanu. Tako da na samom sahihu imam Buhari spominje ovo poglavlje. Odmah ću na početku kazati na jednu stvar, a to je da perfekcija, da tako kažemo ovog dijela, to jeste sahiha od imama Buharije, se ogleda u tom njegovom rasporedu poglavlja i u rasporedu hadisa unutar samog poglavlja. Jer vidjet ćete da često puta kada otvorite Buhariju, kada pročitate neko poglavlje i vidite dole hadis koji je spomenut, dosta puta će se desiti da nećete razumjeti zašto imam Buhari spomenuo taj hadis u tom poglavlju. I to ne samo da mi nećemo razumjeti, nego i veliki poznati učenjaci su proveli dosta vremena da otkriju, da tako kažemo, tajne imama Buharije, zašto određene hadise spominje u određenim poglavljima. Pa tako između ostalog sahihul Buhari, odnosno sahih od imama Buharije, se isto tako smatra jednim od fikskih dijela. Međutim, učenjaci kažu, fik imama Buharije jeste u njegovim poglavljima. Znači, imam Buhari naslovi, odnosno spomene poglavlje, pa onda kroz te hadise da odgovor na to pitanje koje je postavio u poglavlju. Pa tako ima Buhari ponekad jedan hadis spominje na 5, 6, 7, 10 mjesta u svom sahihu. Znači zato što u jednom hadisu može biti više znači, dokaza, odnosno dokaz za više raznih stvari. I zato dolazi to što dolazi. I zato samo uzmet obzir da imam Buhari ostao 30 godina 30 godina je ostao gdje je pisao, odnosno sastavlja ovaj sahih. Znači imao je kod sebe hadise. Međutim, raspored hadisa je pravi oko 30 godina. Što ukaziva na što? Znači na veličinu, na veličinu ovoga dijela. I zato se vraćam na to i kažem da među prvim poglavljima koje spomenuo ima Buhari jeste da je spomenuo poglavlje o ilmu, poglavlje o znanju. E, inače, sami način imama Buharije e, u svom rasporedu sahiha nam govori o jednoj velikoj stvari. A to je da Imam Buhari spomeni naslov unutar poglavlja, na primjer. Poglavlje o vrijednosti toga i toga. I onda, kao odgovor na to, spomene prije svega ajet, ako ima ajet. Posle toga spomene hadise u kojima se govori o vrijednosti te stvari. I eventualno ponekad spominje govor Selefa, od prvih učenjaka, odnosno prve generacije Selefa. To nam govori dosta toga. Znači, kroz ovaj sami način Imam Bukhari želi da ljude, odnosno oni koji čitaju, koji uče iz njegovog sahiha, da ih veže za dokaz. A to je da je ova vjera jednostavna i da se gradi na dokazu. Na dokazu Kur'ana i sunneta. I zato nećete vidjeti, na primjer, kada Imam Buhari govori o određenim meselama iz fikha, da spominje svoj govor, nego kaže propis onoga koji učini tako i tako. Pa u odgovoru na to spomene samo hadis. I sad time je završio sve. Zbog čega? Kako bi učenika vezao za dokaz. Od kasnije uleme sličan način, odnosno sličnu metodologiju ćemo naći kod imama Muhammed ibn Abdullaha, rahmatullahi alaihi. Ako pogledate kitabu Tauhid od imama Muhammed ibn Abdul Wahaba, rahmetullahi alaihi, vidjet ćete da kažemo identičnu metodologiju. A to je da imam, da mu se Allah tabarak wa ta'ala smiluje, spomene poglavlje gdje koje dolazi u obliku pitanja ili obliku obavještavanja i poslije toga spomene ajet ili hadis. I eventualno što kaže, iz ovoga, odnosno iz ovih ajeta, se izlače sljedeće stvari. Znači, skoro da u njegovom dijelu Kitabu Tevhid nema njegovog govora. I zato Ulema kaže da je uvome tijelo da se povede za imamom Buharijom. Kako bi šta? Kako bi ljude vezao, vezao za dokaz. I ono najviše, draga braću, što možemo naučiti, odnosno koristiti se iz ovih predavanja, znači uopšte, da kažemo, hadijskih predavanja, kada se družimo sa hadisom i kada čitamo hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam jesu dvije stvari. Prva je stvar, znači da kada spominjući, a to ćemo ako bude spominjati, kada budemo spominjali ahlak muhaddisa, znači da se okitimo sa tim ahlakom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je a, e, kroz historiju subhanahu dao neku posebnost kod učenjaka, odnosno kod uleme koja se posebno bavi hadisom. I zato kažu da je to radi poslanikove sallallahu alaihi wa sallam dove, odnosno hadisa, koji je zabilio žimam termizi, u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Naddar Allahu mra'an, sami'a minna še'an fa bellagahu kema sami'a, fa rubba mu bellagi nawa'a min sami'an. Allah prosvijetlio lice onome koji od, nas nešto, koji od mene nešto čuje, pa to prenese kako je čuo. Pa možda onaj kome se prenese je svjesni i upućeni od onoga koji je prenio. I zato kaže jedan broj selefa i zato ćeš, kaže, vidjeti na licima muhaddisa nur. I zato je istinu, subhanallah, kad vidiš učenjake koji se bave hadisom, vidiš, subhanallah, neki nur. Ono što ćemo se, znači, prije svega najviše koristiti jeste da kroz spominjajući biografiju ovih ljudi, da se koristimo sa njihovim ponašanjem, odnosno njihovim ahlakom i njihovim edebom. I druga stvar, da se, odnosno da razumijemo preciznost u prenošenju. Ili da kažemo preciznost u dokazivanju stvari koje su vezane za vjeru. Jer, draga braću, ova vjera se gradi na dokazu. Ova vjera se gradi na dokazu. I zato pogledajte kroz biografiju učenjaka koliko puta su se povratili od svojih mišljenja. I rekli su, bio sam ubijeđen u to da je tako i tako, pa se kaže sada od toga povlači. To je hrabrost, to je muškost da čovjek kada pogriješi ili kada mu dođe jasan dokaz da kaže to je istina za razliku od oni da nas Allah tebarkova odvoli kibura koji će ustrajati na svom mišljenju pa makar bilo suprotno hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Imam Bukhari je ovo poglavlje počeo sa riječima babu fadlil ilmi odnosno ovo, ovu knjigu znači ovaj dio Bukharije kitabu ilm je počeo sa poglavljem o vrijednostima znanja, o vrijednosti znanja. Fadlul ilmi. Gdje imam Bukhari na samom početku tijelo da nam kaže zbog čega da učimo to znanje. Kakva je vrijednost toga? Ako krenemo putem znanja, šta ćemo dobiti? Šta ćemo postići? Jer ljudi kada krenu putem dunjaluka, krenu putem biznisa, znači imaju pred očima šta će dobiti. Imam Buhari, je ovo od njegove preciznosti, spomenuo nam je na samom početku da vidimo radi čega čovjek će to vrijeme da troši. Radi koje stvari. Pa rekao kitabu Babu Fadlil Ilm, poglavlje o vrijednosti znanja. Na samom početku govoreći o znanju, spominje vrijedno znanje. I u tom poglavlju je spomenuo dva ajeta. Spomenuo je samo, šta? Dva ajeta. Znači u ovom poglavlju nije spomenuo ni jedan hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su islamski učinjaci o tome govorili zbog čega ima Buhari nekad spomene poglavlje, a u njemu ne spomene niti jedan hadis, nego spomene samo na primjer ajet. Pa jedni kažu, znači jedno od mišljenja, jeste što možda po njegovim uslovima, uslovima imama Buhari za prihvatanje hadisa, nije došao ni jedan vjerodostojan hadis. Znači po njegovim uslovima. Znači, iako hadisa o vjerodostojnosti, o vrijednosti znanja ima, ima mnogo. Međutim, imam Buhari je bio žestok u prihvatanju hadisa, žešći od drugih. Čak i od imama muslima. I zato se daje prednost Buhari nad, nad muslim. Pa se kaže zato što po njegovom znači, mišljenju znači, nije došao vjerodostojan hadis koji ovo me govori. To je jedna, tako da kažemo, opcija. Međutim, mi ćemo se zadržati samo ukratko na ova dva ajeta, to su ajeti sure Al-Mujadala, i ajeti sure Taha gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah će uzdignuti od vas one koji budu vjerovali i oni koji su od ilma, koji su od znanja i oni od vas koji su učeni Allah će ih uzdignut darađama. Znači u ovom kuranskom ajetu prethodno u ovom kuranskom ajetu se kaže o vjernice kada vam se kaže raširite se u međlisu jel na sjelu raširite se i kada vam se kaže idite vi idite Allah će uzdignuti one od vas koji vjeruju i one koji su učeni da ređava prije svega da se vratimo samo uopšte na značenje ovog ajeta draga braćo jedan od, uh, jedan od komentara ovog ajeta jeste da uh, ljudi kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio da bi se pribili i da bi došli da budu blizu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Takmičili su se ko će biti bliže poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Međutim, ponekad su dolazili ljudi koji su imali potrebu veću koji bi došli sa strane, imali su veću potrebu da čuju od poslanika sallallahu alaihi wasallam nego oni koji slušaju svaki dan. I kako ne bi bilo na ugodnost, znači kada se kaže nekom je ustan ti da ovaj sjedne, kaže se da je objavljen da je objavljen ovaj ajet i zato vratite se na tefsir od Ibn Kesira naćite povode objave ovog ajeta odnosno mišljenja koji su vezani za ovi za ovaj ajet i zato Allah tabarak wa ta'ala završava ovaj ajet i kaže to jest ako neko uradi nešto Allaha radi znači ustane da sjedne neko drugi neka zna da će ga Allah tabarak wa ta'ala da toga uzdignuti šta? da rađama Međutim, na prvom mjestu ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Jerfa'i Allahu allazina amanu minkum. Allah će one od vas koji vjeruju. To jeste ko se god od, okiti osobinom imana, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će ga uzdignuti. Znači, da ređe i na dunjaluk i na ahiratu. Međutim, oni, wallazina utul ilm, međutim, zatim se posebno spominju oni koji su učeni. To jeste koji kod sebe imaju znanje. Allah tabarak wa ta'ala će njih između ovih koji vjeruju posebno uzdignuti. Znači uzdignut će i vjer, uopšte vjernike. Međutim, posebno će uzdignuti one šta? Koji budu učeni. I zato, ako bi se vratili sada na druge dokaze, ajte i hadise, naći ćemo ovu stvar. primjer, ako se vratimo na hadis koji je zabilježio Ebu Davud u svom sunenu, hadis je verodostojan, da će onome koji uče učio Kur'an, da će mu na, na hiretu biti rečeno šta? Uči i penji se. فإن منزلتك عند آخر عند آخر آية آخر آية كاجي أوتشي إبنيسة Znači čovjek će na sudnjem danu šta? Znači penjat se, u džennetu ima deređa. Međutim, kako će ići ta njegov lift? Kojom brzinom i dok će ići? Ono li koliko, koliko je znao od Kur'ana. Pa onaj vjernik koji je znao nekoliko ajeta, bit će uzdignu nekoliko deređa. Međutim, zamislite koliko će biti onoga koji je znao džuz, dva, tri, četiri, pet, onaj koji je znao cijeli Kur'an. I zato, znači ovdje vidite odliku. Znači to će Allah tabaraka wa ta'ala dati vjernicima koji su svoje vrijeme provodili sa čim? Koji su provodili sa Kur'anom. Drugi ad koji je navio, navio imam Bukhari da mu se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje jeste ajet i sure Taha gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala sa obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا I reci gospodaru povećaj moje znanje. Znači ovo je obraćanje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam gdje ga uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podučava dovi. A to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Rabbi zidni ilma, Allahu povećaj moje znanje. I to nije samo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam to kaže. Prije svega da poslanik alaihi salatu wa sallam to kaže. Međutim i drugi koji se povode za poslanikom sallallahu alaihi wa sallam da isto to kažu. I zato zapamte ovu stvar dobro, da Allah tabarak wa ta'ala svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam nije naredio i to od njega zatražio povećanje i jedne stvari osim znanja. Jedino što je došlo na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallam da traži povećanje i da kaže zidni povećajni, to je ilm. Znači nije došlo kada u pitanju dunjalu, kada u pitanju ovog, pa makar stvari koje su halal. Jedino što je došlo jeste da se poveća šta? Da se poveća znanje. I zato, znači ovo je u istinu jedan od dokaza koji, koji nam govori mnogo kada je u pitanju vrijednost znanja. Posle toga imam Bukhari, da mu se Allah tabarak wa ta'ala smiluje na ovo poglavlje, gdje kaže babu men su ila ilmen, wa huwa muštagilun fi hadifihi, fa temma al hadife, thumma ajaba sa'il. Poglavlje o onome koji biva upitan. pitanju Međutim, u trenutku dok je upitan zauzet je. Pa završi svoj govor, pa posle toga odgovori onome koga je pitao. Znači, poglavlje o onome koji biva upita neku meselu. Naprimjer, čovjek, predavač, kada ga upita neko dok on govori. Znači, naravno, upita ga na takav način da ga upita nije od ebeba. Međutim, znači, onaj koji upita na takav način, saburaće. Međutim, poslije toga ćemo odgovoriti kako ne bi bio od onih koji kriju znanje kao što će doći.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 Pa mu rekao, ja Rasul Allah, mete sa'a. Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam, s obzirom da je već govorio, nastavio svoj govor. Pa jedni koji su čuli, znači kako pita, a poslanik sallallahu alaihi sallam mu ne odgovara, rekli su poslanik je čuo. Međutim, čuo ono što prezire. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam prezirao da ga ljudi pitaju sudnjem danu. Čuo ono što prezire, pa nije tijelo da odgovorio. Drugi su rekli ne, nego nikako nije čuo. A kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam završio svoj govor, rekao je Ejna urahu sa'il, gdje je onaj koji me pitao? Pa su ljudi rekli, evo ga, odnosno on je rekao, evo me Allahu poslanić. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Iza dujja'ati l'amanatu fantaziri sa'a Kada ljudi ostave emanete, odnosno brigu o svojim obavezama, emanetima, onda očekuj, sa, onda očekuj sudnji dan. Pa Ovaj čovjek upita, a kada će to biti Allahu poslaniće? To jeste kada će ljudi ostaviti da, bri, da vode brigu emanetima? Kaže, iza usida l'amru ila gajri ahlihi. Kaže, onda kada ljudi budu predavali, odnosno davali funkcije ljudima koji ne zaslužuju. To jeste koji nisu sposobni da vode te funkcije. Draga braćo, imam Bukhari, rahmatullahi alaihi, je ovaj hadis, odnosno ovo poglavlje, spomenuo nakon ovoga prethodnog, u kojem je govorio o čemu? O vrijednosti znanja. Ovdje imam Buhari, hoće da nam govori o edabu prilikom traženja znanja. Pa kao da nam kaže, znači znanje ima svoju vrijednost, međutim pričekaj i stani. Ne možeš tražiti znanje dok se ne okitiš adabima. Ne možeš tražiti znanje dok se ne okitiš normalnim od, o, osobinama onoga koji traži znanje. I zato je spomenuo, zato je spomenuo ovaj hadis. To jeste hadis u kojem se govori o edebu, normama ponašanja, onoga koji traži šta? Znanje i onoga koji širi. I zato islamski učenjaci iz ovog hadisa uzimaju znači pouke i poruke od kojih su prije svega osnovne, to je edeb, kako se ponašati prema onome koji tra, od koga traži znanje. Kako se ponašati prema onome od koga traži znanje. Znači, ovdje je došao čovjek gdje se obratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dok razgovara. Znači, nije od adeba da se obraćaš čovjeku kada on razgovara. I zato isto ti koji tražiš znanje, vodi računa o tome kako ćeš i kada ćeš upitati svog šeha. I onoga od koga učiš znanje. Jer treba da znaš da onaj koji te uči da te uči me što te približava Allahu tabarak wa ta'ala i zato ako pogledaš u vrijednost i odnos prema svojim roditeljima vidjet da su tvoji roditelji uzrok tvog posljednja na dunjalku a onaj koji te uči on je uzrok da kažemo tvog imanskog postojanja. To jeste da te nauči i učit ćete kako da se ponašaš i na dunjaluku, na dunjaluku kako bi zaslužio uspjeh na ahiretu. I zar ta osoba koja te podučava vjere, zar ne zaslužuje da se prema njoj lijepo ponašaš i da imaš norme i edeb? To čovjek svojim razumom dokučiva. Normalno da zasluživa. I zato vodi računa kako se ponašaš prema onome od koga učiš. I ne samo ušte kako se ponašaš, nego na koji način postavljaš pitanje. Obratite pažnje na, na ovu stvar. Na koji način mu postavljaš pitanje. Jer onaj koji podučava alim, šejih, On je čovjek kao i svi drugi ljudi. Čovjek je nekad zauzet, čovjek je nekada nervozan, čovjek je nekada vaki, čovjek je nekada vaki. I možemo doći tako da kažemo stanje kad ga ljudi vas zapitaju, kada čovjek nije raspoložen, smisli da kaže, stani, pustite me malo. I zato čovjek vodi računa o tome. Među selefom je bilo oni, kao što vam je sigurno pričao Šesafet, koji bi psa puštali na svoje učenike. Kada dođu učenic mu dođe da učen, pusti svog psa, razumiješ da je očera, idite, nemojte više dosađivati, podučava se, nemojte non stop. Znači, jer i među selefom bili ljudi koji su bili tako da kažu malo ono što bi mi rekli teške prirode. Međutim, čovjek, s obzirom da ima obzir šta od njih uzima, znači mora da sabura, znači, da, tako da kažemo, na tim neugodnostima. I mimo toga, znači, čovjek od onoga od koga uči, gleda ga poput svog oca vodi računa o tome kako ćemo se obratiti. I zato ako pogledate Selef, subhanallah, vidjet ćete, znači, prvu generaciju Selef od Muhaddisa, iz reda učenika imama Buharije, vidjet ćete, subhanallah, čudnu stvar. Kao što je slučaj koji se desio kada je Ebu Hatim Ar-Razi bio na samrti. Ebu Hatim Ar-Razi je bio najveći muhaddisa u istoriji hadijske nauke. Jer njegovi, da kažemo, prijatelji Akrana je bio Ebu Zura Ar-Razi i Muhammed ibn Muslim. I došlo je, odnosno vrijeme, kada je Ebu Hatim Ar-Razi bio na samrti. Odnosno kada se razboli, kada su ljudi očekivali da će umrijeti. Pa je Zura ar Muhammed ibn Muslim su rekli, da ga posjetimo, odnosno da budemo uz njega zadnje trenutke njegovog života kaže kako bi ga posticali na telqin. Odnosno kako bi ga posticali na to da kaže šta? La ilaha illallah. Reto sahimu. Međutim, kada su skontali, kada su razumili kome idu, da idu Ebu Hatimu Ar-Raziju, rekli su, subhano, ali kako ćemo njemu? Kako sad da dođemo njemu? Tom mrdu, hadijske nauke, koji je čitav svoj život proveo u traženju nauke i da mu kažemo, reci la ilaha illallah. Stidili su se da mu tako opriđu, da mu se tako obrate. A svi su bili učenjaci u hadisu. Od najveći učenjaki Abu Zura Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, od najveći imena koji se najviše spominju u hadiskoj nauci. Kaže, subhanallah, jedan i drugi su rekli, stidimo se da mu priđemo i da mu kažemo, govori la ilaha illallah. Pa su kaže, rekli, odnosno, dogovorili su se, hamo kaže, sada doći kod njega, posjetiti ga, i hajmo reći da ponavljamo hadise u kojima se govori ovoj stvari. To jeste da ponovimo hadise kome je zadnji govor bude Allah ilah ilala uči u džennet. Pa kaže ovaj njemu ti pođi i govori i reci prenio mi ovaj od ovoga, od ovoga, od ovoga, od ovoga a ovaj od ovoga, od ovoga, od ovoga da je poslanik rekao taj hadis. Ti jedan rivajat, ja drugi rivajat, jedan rivajat, ja drugi rivajat ne bi ga to podstaklo pa da rekne to. Ušao je jedan počeo da govori, kaže prenio mi je ta i ta, njemu ta i ta, njemu ta i taj i pogriješi, zbuni se. Zato što su došli, subhanallah, znači u stanje koje nije neobično, znači čovjek izlazi duša iz tijela. Pa je došao poslije njega Ebu Zura Ar-Razi i rekao, meni je premio ovaj, premio ovaj, a njemu taj, i opet se zbunio. Kada Ebu Hatim Ar-Razi čuo to, rekao je, ustanite me. Subhanallah, pogledajte edaba prema hadisu. Znači, ležao je i nije dozvolio da u ležećem položaju izgovori hadis. Rekao je, ustanite me. I kada su ga ustali, rekao im je, prenio mi je taj, njemu taj, njemu taj, njemu taj, da kome je posljednje riječi budu la ilaha illallah, da će ući u džennet. I kažu da nije izgovorio ha, kada je izgovorio ha od la ilaha illallah, da je tada preselio. Znači, subhanallah, pogledajte hejbeta, koji, kako učenjak prema drugom učenjaku osjeti, da kažemo, poštovanje. Da znači, će u tom trenutku vodi računa kako ćemo se obratiti. I zato s druge strane, subhanallah, pogledajte kako Allah, tabarak wa ta'ala, učenjacima, kako im daje lijep svršetak. Ako obra, obratite pažnju, potrudite se, kada čitate biografiju učenjaka, da se vratite na ovu stvar. Da vidite kako je Allah, tabarak wa ta'ala, dao lijep svršetak učenjacima. I kako su preselili ili učeći Kur'an, ili citirajući hadis, ili na seđdi, ili poslije posta, ili poslije ovoga subhanallah. I zato čovjek mora, mora moliti Allah te barak wa ta'ala da mu podari lijep sršetak. I mora činiti djela da ga Allah te barak wa ta'ala da mu podari lijep sršetak. Jer subhanallah radi jednog grijeha Allah te barak wa ta'ala te može odvesti u dalalet. Radi jednog grijeha koji počiniš Allah te barak wa ta'ala tu blagodat koji nam je podario može, može nam je oduzeti. I zato ajet sa kojim se uvijek počinje. Sa kojim poslanik sallallahu alaihi wa sallam počinje u svoje obraćanja, o vjernici bojite se Allaha, istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Jer čovjek može živjeti na dunjalu koliko će živjeti, međutim da umre kao nevjernik, da umre kao griješnik. Da ga Allah tabarak wa ta'ala ne podrži, da ga ne sačuva od griha u momentu kad treba da ga sačuva. I zato islamski učenjaci kažu da je najveća nagrada za dobro učinjeno djelo, drugo, drugo učinjeno dobro djelo da ti Allah te barak ve ta'ala olakša da učiniš dobro djelo. I zato pogledajte, ponekad čovjek vidi, uzme da uči Kur'an, osjeti teškoću. Nekad uzme da uči Kur'an, osjeti lahko, lahkoću. Allah ti olakšu. Isto tako, kao što spomni Ibn Qayyim, ovo što sam dosta spomenuo je govor Ibn Qayyima, da najveća kazna za učinjeni grijeh, da te Allah, tabarak wa ta'ala, nasačuva od grijeha posle toga. I zato ponekad kad kažemo, zašto neki čovjek bio, pa više nije tu, ili počeo činiti ovaj greh. Zato što je nekada učinio neki greh. I Allah, tabarak wa ta'ala, ga tu nije sačuvao. I zato, subhanahu, pogledajte u ovom vremenu, kako Allah, tabarak wa ta'ala, učenjacima poda, e, podariva lijep sršetak. Znači, na primjer, jedan lijep sršetaka, jedan poznati ših Qarija, ših Abdul Fattah al-Marsafi, znači, koji nije davno umro, prije par desetljeća, koji umro dok je pred njim učenik učio hatmu uči u Kur'an i došao do ajete sura Al-Mulk Inna allazina jahšavna rabbahum bil gajbi lahum magfiratun wa ajrun kabir Oni koji se budu Allaha bojali i kada ga ne vide njih čeka oprost i velika nagrada Znači kada je učenik završio s ovim ajetom kada je završio s ovim ajetom šeheh je opresalio. Isto tako šeheh da mu Allah podari džennet šeheh Abdul Qadir Arnaut Subhanallah e, u mjesecu Šabanu je otišao na umru. Mjesec Ramazan je ispostio i postio je mjesec Ševala. I zadnji, odnosno šesti dan iz mjeseca Ševala mu je bio četvrtak. I kad se iftario, rekao je tad svoj ženi, svojoj ženi, a e, sada smo završili, sada smo potpunili. Subhanallah, posto toga je zaspo, žena je došla da ga probudi na sabah, našla ga je da je umro. I to da je umro neki pola sata prije nastupanja sabahskog vremena. A došlo u hadizu Ahmeda, ko plesali u petak ili uoči petka, da će ga Allah tabaraka wa ta'ala sačuvati od kaburskog iskušenja. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Ono što islamski učenjaci uzimaju još kao pouku iz ovog hadisa, jeste znači edeb, znači mimo edeba, znači rekli smo edeb prema onome od koga učiš. Druga stvar jeste lijepota pitanja, odnosno da čovjek lijepo pita. I zato islamski učinjaci kažu nisfu l'ilmi husnu suali. Da je pola znanja, pola znanja ljepota pitanja. Što znači ljepota pitanja, odnosno da lijepo upitaš. Da prije svega upitaš sa edabom. Druga stvar da upitaš ono što je bitno. Je čovjek koji traži znanje Allaha radi, on će upitati ono što njega tišti, da tako kažemo, za njegovu vjeru. Ono što on nije razumio, ono što misli da je bitno. Znači, to je način kako se dolazi do znanja. I zato vidimo kolika je vrijednost učenja pred ulemom. Istina je, čovjek čitajući mnogo se koristi, međutim, ne možeš pitati knjigu. Ne možeš pitati imama Buhariju kako si, šta si mislio pod ovim, ili šta si mislio pod ovim. Međutim, zato je tu ulema pred kojom učiš i znači koje možeš, koje možeš da pitaš normalno ako zna jer se ponekad može desiti kao što ćemo vidjeti kasnije da i neko ko je učen da ne može da da odgovor na određena pitanja <clears throat> sljedeći hadis odnosno uh, ono također uh, što ćemo također što možemo spomenuti vezano za ovaj hadis a to je da je Imam Bukhari spominjući ovaj hadis spominjući ovaj hadis htio da ukaže na jednu stvar, a to je da hadis govori o tome da kada ljudi, e, kada nestane emaneta, odnosno kada ljudi počnu davati funkcije ljudima koji ne zaslužuju da će nestati emaneta, da će tada brzo biti sudni dan. Znači kao da ima Bukhari s ovim hadisom htio da kaže da onda kada bude ilma, kada bude znanja, kada znanje bude prošireno, da tada nema bojaznosti da se ove stvari desi. To jeste kada je znanje prošireno kada ljudi uče, kada ljudi pitaju, kada ljudi traže znanja. Nema bojaznosti, odnosno manja je bojaznost da će do funkcija dolaziti ljudi koji ne zaslužuju. I zato vidite, znači zašto islamski učenjaci, zašto ulema, zašto toliko provodi vremena podučavajući ljude. Znači vi ste vidjeli šeha Kurejma koji, nam, koji vas je ovdje posjetio, čovjek koji ima 85, preko 85 godina, taj čovjek sedmično ima oko 30 predavanja ujutru posle sabaha nekolike knjige tumači, posle jacije nekolike knjige tumači, ovo tumači. Subhanallah, čovjek nema odmora nikako. Zašto? Zato da se ljudi poduče. Jer kada znanje bude među ljudima, manje će biti džahla i znači društvo kao društvo bit će, bit će bolje. I zato prva stvar koja se počinje, kada se počinje sa, tako da kažemo, promjene nekog naroda, jeste da se to znanje proširi među ljudima poduče. Sljedeće poglavlje koje naveo Imam Buhari, rahmetullahi alaihi, jeste babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Poglavlje o onome koji pobigne, povisi svoj ton, povisi svoj glas radi znanja. Pa naveo hadis u kojem kaže haddathana Abu Nu'man, عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوامة عن أبي بشر عن يونس بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة حديث عبد الله بن عمره رضي الله تعالى عنه وكما عبد الله بن عمرو كاجي desilo سي da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zakasnio, odnosno da smo pretekli poslanika sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike dok smo putovali. Pa kada nas je stigao poslanik sallallahu alaihi wa sallam namasko vrijeme skoro da je isteklo. Pa smo kaže počeli da se, odnosno bili smo se abdestili brzo, ono na brzinu da se abdestimo, nismo vodili računa da li je svaki dio opran, pa kaže kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio kako peremo noge, odnosno jer smo, kaže skoro da smo potirali po nogama, nismo pravi, nego skoro da smo potirali. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam to vidio, kaže, podignuo je svoj glas i rekao je, vajlun lil a'qabi minan nari. Teško petama od džehennemske vatre. I to je ponovio dva ili tri puta. Teško petama od džehennemske vatre. Znači šta je ovdje bio? Znači kao što sam rekao, znate da od uslova ispravnosti abdesta, znači da onaj dio koji se pere, da se opere šta? Znači svaki dio. I najmanji, znači koliko vrh igle, da se opere, na primjer, od vrha prstiju do lakta, obavezno je da se opere. I nije dozvoljeno da ostane jedan dio, a da nije opran. Normalno, znači postoji sada s druge strane ljudi koji u tome pretjeruju, odnosno ljudi koji su iskušani sa vesvesama, a to je da kada pere, znači litrima i litrima vode troši. Propis je što se smatra potiranje, a što se smatra pranjem potiranje je da uzmeš mokrom rukom i da potereš po nečem. Međutim, ako si uzeo vode, pa makar malo, i to, tako da kažemo, spustio na taj ud, znači, i posle toga nekoliko kapi spali sa tog uda, pa ti pa makar potrao dalje, to se smatra pranjem. Znači, mes, odnosno potiranje kada potareš mokrom rukom, a pranje šta? kada kapne nekoliko, kada kapne jedan vode na taj dio i kada nekoliko kapi odu. To je razlika u fikhu i u jeziku između potjeranja i pranja. Ovo vam spominjem da vidite, jer će vam možda biti čudno ili vam je bilo čudno, kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je došlo da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam abdestio sa muddom vode. Znači onoliko vode koliko je mogao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da stane u dvije šake, znači u, ovako, u ruke, znači sa tolikom količinom vode je poslanik sa sallallahu alaihi sallam abdesti. A sa saom, odnosno mirom koja je četiri puta obliko, sa toliko bi se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vode je šta? Ogasulio. Međutim, normalno, oni ovo kada su činili, činili su tako da bi im ostajalo dijelova tijela na nogama koje nikako voda nije dohvatila. I kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio to, podigao je svoj glas i rekao je teško petama o džahannamske vatre. To jest ako ne budu oprane prilikom abdesta, znači prijetnja im je da će doticati džehennemska vatra. To je poslanik sallallahu alaihi sallam ponovio dva ili tri puta. Izraz vajlun u arapskom jeziku, koji je došao u hadisma prije svega u Kur'anu, vajlun li kulli humezati lumeza, vajlun li mutafifin, u osnovi u arapskom jeziku znači halak, odnosno propast. Mada, će, mada ćete naći u tefsirima da ova izraz vejlun, da je to u stvari naziv za džehannamsku dolinu. Međutim, jedan broj leme kaže, i ono je tako, da nema kontradiktornosti između ova dva mišljenja. Ono jezički znači halak, propast. I za koju god poslanih sallallahu alaihi wa sallam stvar kaže da je propast, znači izhod toga će biti džehannamska vatra. Osim ako mu Allah tabarak wa ta'ala to ne oprosti. Ovdje je došlo u hadisu da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam فنادى باعلى صوته فبصني صلى الله عليه وسلم بويسو podigao svoj glas koliko ga može podignuti. I ima Buhari je naveo, znači pogledajte, samo radi ovog, znači to je ono što sam rekao, znači u čemu se ogleda način pisanja, odnosno metodologije imama Buhari. Samo radi ovoga, fa nada bi ala sauti, pa je, pa je pozvao, odnosno povisio svoj glas, Samo radi toga Imam Buhari ovdje naveo ovaj hadis. To jeste da ukaže da je dozvoljeno radi širenja znanja da se povisi ton. Jer osnovi muslimanu nije pohvalno da, poviš, da povišava svoj ton. Međutim, kada ga može povisiti, potrebe radi. Na primjer, da budu ljudi koji ne čuju. Ili, na primjer, da poslanih sallallahu sallam upozorava. Znači, da, da čovjek upozorava, znači da drži vas, gdje ljude podstiče na džennet, da ukaziva na neki haram, da govori o džahnemu, znači u tom momentu, jer nije osnova bila poslanika sallallahu alaihi wasallam da, po, da povijesti svoj ton šta kada, kada govori, nego samo onda kada postoji potreba. I zato vidimo ovdje, jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio grupu ljudi, povisio svoj ton, znači kako bi, kako bi svi, kako bi svi ljudi, kako bi svi ljudi čuli. I ono također što se uzima iz ovog hadisa, jeste da je pohvalno da ponekad, znači od adaba onoga koji drži predavanja, odnosno koji ljude podučava, da neku stvar ponovi nekoliko, put, nekoliko puta. Jer se često spominje u hadisma da je poslanik alaihi salatu salam to ponovio marlatejni au thalatha, da je ponovio dva ili tri puta. Zašto? Zato što onaj koji govori, cilj mu je da onaj koji ga sluša, da izađe od njega, a da je nešto naučio ne samo da govori informacije, da ukaziva, e, nego da čovjek odio da je naučio, da je ostalo nešto u njegovoj glavi. I zato je mudrost, odnosno zato vidimo mudrost koja je došla u poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam uputi, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam određene stvari ponavljao nekoliko, nekoliko puta. Poslije ovoga imam Bukhari spomenuo poglavlje babu qawli muhaddafi muhaddifi haddathana au akhbarana au anba'ana poglavlje o tome kada muhaddis kaže haddathana ili kada kaže akhbarana ili kada kaže anba'ana ovdje imam Bukhari hoće da ukaže na jedno pitanje koje se veže za nauku koja se zove terminologija hadisa a to je kada muhaddis ili kada ashab kaže čuo sam poslanika sallallahu alaihi sallam ili kada kaže pričao nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam ili kada muhaddis kaže obavijestio nas je poslanik sallallahu alaihi sallam kakve razlike ima u ovim u ovim izrazima Draga brećo, hadis kao nauka je jedan od dokaza savršenost Islama. Jer kada vidimo koliko su islamski učinjaci uložili truda koliko su uložili napora da nam dokažu šta je ispravno, vjerodostojno prenešeno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a šta nije, vidjet ćemo da je ova vjera istina od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I zato su islamski učenjaci govorili o vrijednosti sanada, odnosno lanca prenosilaca. I zato kao što je rekao Abdullah ibn Mubarak, al-isnadu min ad-dini, sened, odnosno lanac i od vjere, da nije lanca u vjeri bi, odnosno lanca prenosioca, govorio bi ko hoće i šta hoće. I zato također Ibn Hazm, da mu se Allah tabarak wa ta'ala smiluje, kada govori, o vjer, o, kada govori o vrijednosti seneda, kaže pogledajmo kako tu stvar nećemo naći ni kod kršćana, ni kod židova, židova nego ćemo vidjeti da Allah tabarak wa ta'ala odlikova ovaj ummet sa senedom. Da Allah tabarak wa ta'ala odlikova ovaj ummet sa senedom. Pa između ostalog, ta nauka, tako da kažemo, od preciznosti te nauke jeste da su muhaddisi govorili kakva je razlika kada prva generacija muhaddisa ili kada ashab kaže čuo sam poslanika, a kakva je razlika kada kaže pričao nam je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jedan broj muhaddisa kaže nema razlike, i to je mezheb imama Bukharije, kada muhaddis kaže haddathana ili anba'ana ili akhbarana, dok jedan broj drugih muhaddisa kaže da ima da ima razlike u tome. I zato je sada ovdje e, Imam Buhari spomenuo predaje od ashaba gdje se kaže pričao nam je poslanik, čuli smo poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako međutim vremena radi, znači nećemo sada, nećemo sada to citirati. I zato još jednom kažem da ovdje vidimo znači da ovdje vidimo šta? Da ovdje vidimo vrijednost muhaddisa da vidimo vrijednost hadijske nauke jer onda kada ova nauka iščezne, kada ljude zadesi period iskušenja, kada ova nauka iščezne, onda o vjeri govori ko hoće i šta hoće. I tada novotarije nastupaju na snagu. I ljudi govore o vjeri šta hoće. I govore o vjeri kako hoće. I lupaju vjeri šta hoće. Međutim, kada se pojavi čovjek koji govori sa dokazom, on je sablja protiv takvih ljudi. I zato Allah nas nagradio, obratite pažnju na učenje, studiranje, odnosno trošenje svog vremena na izučavanju sunneta. Jer je to nešto što nas uči kako da razumijemo vjeru kako treba. Za razliku od novotara koji Allahu i tabarak wa ta'ala vjeri govore kako hoće i šta hoće. I zato kao što je rekao imam Šafija, rahmatullahi alaihi, kaže da čovjek da rob sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa svakom sa svakom vrstom e, griha osim širka dražije mi je nego da sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim od novotarije nego da sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim od novotarije zašto? zato što čovjek koji razumije vjeru kako treba koji razumije vjeru kako treba i čini onaj grih, on zna da je to grih i borit će se sa sobom da se okani to grijeha. Borit će se sa sobom da se okani to grijeha. Međutim, čovjek koji je na novotariji, on je ubijeđen da je to vjera. I govori da je to vjera. I poziva ljude u to da je to vjera. I zato da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. Normalno, ovo ne znači da čovjek zanemari da čovjek zanemari grijehe. da kažem, ako sam na ispravnom, tako da kažem na ispravnoj akidi, nije bitno šta radim, da Allah tebareh wa ta'ala od toga sačuva. Rekao što kaže Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi, da svaki grijeh kojeg čovjek počini, da je to naks u njegovom tevhidu rubudije. Da je to manjkavost u njegovom poimanju Allaha tebareh wa ta'ala kao gospodar. Svaki grijeh koji počini. Da počinio si taj grijeh zato što nisi svjestan Allahove tebareh wa ta'ala veličine. A ono što se traži od čovjeka na dunjaluku jeste da, da veliča Allaha tebareh wa ta'ala da veliča Allaha tabarak wa ta'ala jutrom i večeri i da jedini cilj mu bude u njegovom životu kako će se spominjati Allah tabarak wa ta'ala da bude svjestan Allahove tabarak wa ta'ala veličine i zato kada čovjek zanamari Allahove tabarak wa ta'ala veličinu upašće u grijehe razne grijehe i zato kao što je došlo u hadisu Allah tabarak wa ta'ala sačuva da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori o ljudima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio ljudima koji će na sudnji dan doći sa hasanat, sa dobrim djelima, kao što su brda tihame. Znači to su brda u Saudijskoj Arabiji. Da će doći ljudi na sudnji dan sa hasanat, kao što je brda tihame. Međutim, da će im Allah tabarak wa ta'ala, da su, spominje su hadis, da su to bili ljudi koji su klanjali, kao što vi klanjate. Klanjali su po noći, neđni nama su klanjali. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala, ta njihova dobra djela, će pretvoriti heba e menfura. Pretvorit će u prah i pepel. I zamisli da dođemo na sudnji dan. Da dođemo na sudnji dan sa dobrim djelima. Da dođemo sa dob dobrim djelima koliko ova džamija se može ispuniti. A ne kao što su brda. I da dođeš i da te Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu ponizi zato što će ta tvoja dobra pretvoriti u prah i pepel. A ponizit će te zato što si ti ponizio njegove granice na dunjalku. Allah tabarak wa ta'ala jer kao što se kaže al jaza'u min jinsi al-amal nagrada odno kazna ishodno djelima ko bude čuva Allah tabarak wa ta'ala Allah će njega čuvati i na dunjalu i na ahiretu ko bude čuva Allah le granice Allah će njega čuvati i zato pogledajte kako je došlo u hadisima ko je lakša vjerniku na dunjalu Allah će mu lakšati na ahiretu ko bude činio grijehe u tajnosti ko bude činio grijehe u tajnosti bude se stidio Allah te barek ve taala da javno čini na sudnjem danu kada ljudi budu polagali račun kada bude hisab Allah te barek ve taala će pozvati vjernika i sami će se sa njim i ono što se kaže šapatom će mu reći oprostio sam ti grije Oni koji su vodili računa Allah i tabarak wa ta'ala granice. Međutim, oni koji nisu čuvali Allah i tabarak wa ta'ala granice, Allah subhanahu wa ta'ala će šta? Znači će i poniziti tako što će njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepra. Ono što je ostalo, još hadis koji sam mislio večeras da spomenem, jedan veliki hadis koji nas uči edabu, međutim ne znam koliko nam je ostalo još 10 minuta. Spomenut ćemo ukratko, ćemo ga prokomentarisati, pa ćemo se možda vratiti نوى هذه سلدي شيبوت أتوي a بخاري كاجا حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها نخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة حديث عبد الله بن عمر سينا Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu je kaže bili smo sa, poslanik, sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo drvo i rekao je zaista je primjer vjernika poput ovog drveta pa kaže zna li neko od vas koje je to drvo pa kaže Abdullah ibn Omar a bio je tada mlad kaže pomislio sam u sebi da je to palma međutim postidio sam se da kažem da je to palma pa su ljudi rekli o Allahu poslaniće rec nam koje je to drvo pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao to je palma normalno prije svega a kažem ako Bog da zadržat ćemo se na komentara ovog hadisa sljedeći put a to je da poslanik sallallahu alaihi wasallam poredi vjernika a to je vjernik da treba da, i da koristi sebi i ljudima uvijek kao što je palma uvijek od koristi Jer kažu palma davala plod, ne davala plod, uvijek ima neke koristi od nje. Međutim, zašto je Imam Buhari navo ovaj sada hadis ovdje, navao ga iz razloga, ponovo da nas poduči adabu. A do, to je da čovjek vodi računa o tome kako će pričati i kada će pričati i hoće li pričati kada ima neko koje je učeniji i koje je stari od njega. I zato pogledajte ovdje, Abdullah ibn Omer je pomislio, odnosno da kažemo znao je odgovor, mislio je da zna odgovor, koji se ispostavilo da je tačan odgovor, a to je da je to palma. Međutim, kaže, festahjejtu. Ali sam se zastidio, postidio da kažem da je to palma. Zbog čega? Zato što je tu bilo neko, zato što je tu bilo ashaba koji su bili učeni od njega. I koji su bili stari od njega. I zato pogledajte ashaba i njihovog edaba kada u pitanju traženje znanja. A to je da čovjek vodi i kada progovori na sjelu, na međulisu gdje se traži znanje, da vodi načina kako će progovoriti. I da će progovoriti kada tu ima, kada tu ima neko koje možda učeni od njega. Međutim, kao što smo ispomenuli kada je u pitanju postavljanja pitanja, znači vidimo da nam i te koliko toga fali kada je u pitanju edab u traženju znanja. Od načina pitanja do načina samog postavljanja pitanja, odnosa prema onome od koga učimo i tako dalje. I zato kao što sam rekao, molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas okoristi prije svega od, od onoga što ćemo spomenuti od hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da te hadise učini našom uputom i da nas okoristi od ahlaka od ponašanja salafa. jer ako zapamtite ovu što sam spomenuo ovu priču sa Abu Hatimom Ar-Razijem i Abu Zur'om Ar-Razijem i odnosa alima prema alimu inša Allah ta'ala da smo večeras izašli i ja i vi sa ovog sjela a da smo se okoristili molim Allah tabarak wa ta'ala da nas smilije i da nas oprosti أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر sljedeći utorak je Bajram, je li tako? Vi za Bajram nemate ili imate? Je li še drži kada je, kada je potrefi bajnom? Nije držao. Znači ne sljedeći utorak nego naj. A je rekom kada, kada se vraća? 30. Dobro. Allah sam radio. Ovo je Okay.